Antroji Samuelio knyga, devintas skyrius. Dovidas klausė, ar yra išlikęs kas nors iš Sauliaus namų, kam aš galėčiau parodyti gerumą dėl Jehonatano. Iš Sauliaus namų buvo tarnas vardu Ciba. Jis buvo pašauktas pas Dovidą ir karalius klausė, ar tu esi Ciba? Tas atsakė, Taip, tavo tarnas. Karalius klausė, ar išliko kas nors iš Sauliaus namų, kam galėčiau parodyti Dievo gerumą. Ciba atsakė, yra raišas Jehonatano sunus. Karalius vėl klausė jo, kur jis yra. Ciba atsakė, jis gyvena Amėlio sunaus Machyro namuose, Lo Debare karalius Dovydas pasiuntė ir persigabeno jį iš Lodebaro, iš Amėlio sūnaus Machyro namų. Sauliaus sūnaus, Jehonatano sūnus Mefibošetas, įėjęs pas Dovydą, puolė veidų į žemę ir nusilenkė. Dovydas tarė, Mefibošetai, tas atsakė, štai tavo tarnas. Ir Dovydas kalbėjo jam, Nebijok, aš tau būsiu geras dėl tavo tėvo Jehonotano ir sugražinsiu tau visas tavo tėvo Sauliaus žemės. Ir tu visada valgysi prie mano stalo. Mefibošetas nusilenkė ir tarė, kas yra tavo tarnas, kad tu atkreipiai savo dėmesį į tokį pastipusi šunį, kaip aš. Karalius pasišaukė Sauliaus tarną Cibą ir jam tarė, visa, kas priklauso Sauliui ir jo namams, atidaviau tavo valdovo sūnui. Dirbk jo žemę su savo sūnumis ir tarnais, bei nuimk derlių, kad tavo valdovo sūnus turėtų maisto, o tavo valdovo sūnus Mefibošetas visada valgys prie mano stalo. Ciba turėjo 15 sūnų ir 20 tarnų. Jis atsakė karaliui, kaip tu karalių įsakei savo tarnui, taip tavo tarnas padarys. Mefibošetas valgė prie Dovido stalo, kaip vienas iš karaliaus sūnų. Mefibošetas turėjo mažą sūnų, vardu Michėjas. Visa Cipos šeimyna buvo Mefibošeto tarnai, Mefibošetas gyveno Jeruzalėje ir visada valgė prie karaliaus stalo. Jis buvo luošas abiem kojomis.